Milí priatelia, na prelome rokov vám želáme do nastávajúceho roku všetko len to najlepšie a najkrajšie, zdravie, šťastie, lásku a hlavne veľa, veľa Božieho požehnania. Teší nás, že môžeme spolu s vami začínať ďalší rok, aj keď netušíme, čo nás v ňom čaká, ale vieme, že keď my budeme s plnou dôverou kráčať s Pánom Bohom, on nás nikdy neopustí ale bude nás posilňovať v každodennom konaní a chrániť od zlého. A tak aj v novom roku platí. Dúfaj v hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Príslovia 3, 5 a 6 Prelom občianského roku je časom bilancovania toho, čo máme za sebou a časom očakávania, čo máme pred sebou v nastávajúcom roku 2026. Je to čas, keď sa určite obzrieme dozadu a rekapitulujeme, čo nám odchádzajúci rok priniesol do nášho života. Je to hlavne čas, keď by sme nemali zabudnúť poďakovať Pánu Bohu za to, že nám ho doprial prežiť, za jeho lásku, ochranu, aj za všetky jeho dobrodenia. My, kresťania, sme poďakovali nášmu pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi za jeho vtelenie, narodenie a pôsobenie na tejto zemi, za to, že prišiel na tento svet, aby sme my, hriešní ľudia, mohli s ním žiť v kráľovstve nebeskom. Ak nás nenapadajú žiadne veľké konkrétne veci, ktoré sa udiali v našom živote alebo v živote okolo nás, Nezabudnime na tie, ktoré považujeme za úplne samozrejme, ale ktoré až takými samozrejmosťami nie sú. Stále žijeme, dýchame, máme strechu nad hlavou, máme čo jesť a piť, máme rodinu, priateľov, žijeme v miery v krásnej krajine, kde sa ešte stále celkom nevytratila láska, ľudská dobrota a spolupatričnosť. A je ešte veľa, veľa dobrých darov, ktoré sme z Božej milosti dostali, hoci si to ani neuvedomujeme. Z vôle stvoriteľa neba i zeme sme aj my na tomto svete. Radujeme sa, aj smútime, preto nezabúdajme, že On, náš dobrý Otec Nebeský, a my sme Jeho deti. A dobré deti na svojho Otca nezabúdajú, ani Jeho láskou nepohrdajú. Slová z nadchádzajúce piesne adresne a veľmi presne vystihujú, komu máme ďakovať za všetko, čo sme zažili a prežili nie len v uplynulom roku, ale po všetky dni nášho života. Naša priateľka, zvolenská poetka Boženka Tesárová, nám všetkým posiela takýto novoročný pozdrav. Postoj pútnik, obzri sa späť za rokom, ktorý si mohol prejsť. Poďakuj za chvíľu každú, ktorá siala ti do duše radosť i žiaľ, aby si v bolesti a láske dozrieval. Len tam, v prahlbine bytia, nájdeš živú vodu, liek pre človeka – presne ako strom, len keď dotkne sa ho výchrica, sucho a mráz či iné živly nechcené, zapúšťa hlbšie korene do rodnej zeme. Pred nami je nový rok. Nikto z nás nevie, čo prinesie. Možno sme ho začali s veľkými očakávaniami, možno s určitými obavami. Nech príde čokoľvek, majme stále na pamäti, že Pán Boh o nás vie Pozná našu cestu a chce byť s nami. Tak mu dôverujme. Po Mojžišovej smrti prehovoril hospodin Giozuovi, aby previedol Izraelcov cez Jordán a dal mu zaslúbenie. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a neopustím. Buď silný a odvážny. Nestrachuj sa a nezúfaj. Lebo hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Tak ako Jozuovi tieto Božie slova sú adresované všetkým veriacim. Naša sila a radosť je v ňom, preto môžeme vstúpiť do nového roku smelo a s dôverou. A v 16. Davidovom žalme nachádzame takúto radu. Stále si staviam hospodina pred seba, keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a ja sa moja duša, aj moje telo prebývať bude bezpečne. Teraz si vypočujme novoročné želanie od brata Farára Daniela Šovca v podaní Jakubka Riečana. Daniel Šovc Ľuďom dobrej vôle Nech pokojom je ovenčený tento rok – nech úsmev nezásne nám z tvári, by prameň, ktorý premení sa na potok, prinášal všetkým Božie dary. Aby strom našiel kyprú zem a nezorkla nám rieka a požiar vojny pochodeň otiahli ruky od človeka. Aby kved mohol rásť a vôňa prestúpila zenit – aby sme netúžili s Hamletom povedať byť či nebyť. Aby na roli rástol klas a dal nám krajec chleba a aby štedro sítil nás dar požehnaný z neba aby už zmizli hádky, zášť, klebeta vyhynula a zväzok srdc, čo rozťal čas, mať láskou, zas spojila. Aby čas roku spojil nás a boli sme si verní, aby nik z živých neskúčal, jak zviera pred dvermi. Aby sme všetci spoločne, keď jeseň dýchne z polí, k nebe sám s ďakou pošepli, s tebou sme šťastní boli. thank you Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej. Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň. Nech ich sused v láske má, nech im priazeň pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej. Nech ich sused v láske má, nech im priazeň pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej. Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom. Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného, Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. Bože, svojmu dielu večné trvanie. Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. Dobraj Bože, svojmu dielu večné trvanie. Rybám čistej vody daj, vtáco a zver zakovaj, dopraj Bože svoju dielu večné trvanie. Na začiatku nového roku si okrem predsavzatí robia ľudia aj rôzne plány. Čo všetko treba vstihnúť, kde ako sa viacej zarobiť, kde ísť na dovolenku a podobne. Jeden starý, ale životom overený slogan hovorí Keď chceš rozosmiať Boha, začni mu rozprávať o svojich plánoch. Samozrejme, že zodpovedný človek si plány robí, aby jeho život nebol jeden veľký chaos – Nebezpečná je však istota, ktorá s Bohom vo svojom živote nepočíta. Pána Boha by sme mali prosiť o múdrosť pri rozhodovaní a prosiť ho, aby sa pritom plnila jeho vôľa. Je to náš dobrý otec, ktorý chce pre svoje deti len to najlepšie a pozná všetky súvislosti, ktoré my ľudia nedokážeme obsiahnuť. Do našich novoročných plánov znie slovo – Veď neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Naozaj nevieme, čo prinesie zajtrajší deň, či sa ho vôbec dožijeme. Všetko to, čo sme budovali, zhromažďovali, za čím sme sa pachtili, bude zbytočné a nepotrebné. Ako hovorí sestra farárka Ľudmila Mervartová, nie sebeckosť, nie pícha života, nie dobývanie sveta a obklopovanie sa jeho materiou, ale život prežitý v láske a konaní dobra je dôležitý. Dobro ide do neba. Dobre činiť nás učí sám dobrý Boh, ktorý nám Ježišovi Kristovi ukázal cestu. A preto aj dnes, aj po celý nastávajúci rok, konajme dobro pre Krista a s Kristom. Múdrosť mi, Pane, dávej, abych po tvé cestě chodil, moudrost mi pane dávej, ať ve tmě nebloudím. Moudrost mi dávej, sám ji nemám. Moudrost mi dávej, ať tě hledám. Moudrost mi pane dávej, ať ve tmě nebloudím. Víru mi, pane, dávej, abych po tvé cestě chodil. Víru mi, pane, dávej, ať ve tmě nebloudím mi dávej, sám ji nemám. Víru mi dávej, ať tě hledám. Víru mi, pane, dávej, ať ve tmě nebloudím. Lásku, lásku mi, pane, mi, pane, dávej, ať ve tmě nebloudím. Lásku mi dávej, sám ji nemám, lásku mi dávej, ať tě hledám. Lásku mi, pane, dávej, ať ve tmě nebloudím. Milan, prezrad nám prosím, aký bol tvoj najsilnejší zážitok v odchádzajúcom roku. Ďakujem Pánu Bohu, že mňa a všetkých mojich najbližších po celý rok sprevádzal a ochraňoval. Obzvlášť som šťastný, že môžeme spolupracovať naďalej na našej radosnej zvesti, pretože napriek tvojej ťažkej chorobe ťa Pán Boh zachránil, zachoval prečasnosť a iste ťa chce poveriť mnohými novými úlohami aj v budúcnosti. Daj, Bože, v stopách predkov ísť, by vernosť ich nás viedla. By odkaz ich sme rozniesli na cesty blízkym, cudzím, by teba sme sa držali, či rastieme, či vnúci. Aby náš krok bol v šľapajách ich viery v teba, Kriste, tak ako im, aj nám si bol aj cez kríž cesta, útočište. Amen. Ďakujem. zamienky múdrosti Nezabudni na to, že je potrebné pozerať sa dopredu, pretože vtedy môžeš urobiť veľa nového a lepšie. Ale tiež nezabudni na to, že veci, ktoré sa stali, sa už neodstanú. Preto sa neobzeraj späť na to, čo už nemôžeš zmeniť. Môžeš s tým však urobiť jedinú rozumnú vec – poučiť sa. Často počúvame, život je krátky, radšej si ho uži. Zmeňme to na väčnosť je dlhá, radšej sa na ňu priprav. Ak k tebe šťastie ešte neprišlo, znamená to, že je veľké a lezie pomaly. Milí priatelia, moja stará mama mi v detstve často pripomínala – Dievčatko moje, drž sa pána Boha. Teraz už, keď som veľká, poslúcham jej radu a som šťastná. Túto vetu opakujem často mojej vnúčke a dúfam, že by mohla byť inšpiráciou pre vás, ktorí máte svoje milované vnúčatá. Na záver sa rozlúčime modlitbou brata farára Tomáša Gála a litániou na závierku občianského roka od Karla Kuzmányho. Milan a Ľubka vám želajú šťastný a pánom požehnaný celý nový rok. Ďakujeme Ti, Bože Trojediný, za pomoc, lásku v roku pominulom. Odpusť mnohé naše hriechy, viny a pomôž čeliť novým hriechu prúdom. Do nového roku vstupujeme v Tvojom svetom mene, Kriste Ježiši. Daj by sme v ňom s tebou každodenne radosťou aj bôľom k nebu ríši išli. O Bože, sprevádzaj nás v roku novom, každý deň zdravia, sily, šťastia praj. V bôli nás posilň svojim svetým slovom, pri dobrých prácach všetkým pomáhaj. Buď Bože vôľa Tvoja svetá, jak v nebi, tak aj pri nás na zemi. Nech každý žije ako tvoje dieťa, nech sme raz v Kristu všetci spasení. Amen. Modlíme sa. priateľov i nepriateľov, za všetkých všade. nepokoje a všetky ostatné zlé navštív. You.